unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Ikukwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Chris. Itong karanasang ito ay nangyari sa Capiz way back 1980. Noong time po na ito ay buhay pang aking lolo't lola. Masigla pang mga ito at kaya pang magsibak ng kawi at mag-igib ng tubig. Yung nanay at tatay ko naman ay parehong nagtatrabaho sa kampo. Yung mga kapatid ko naman ay kinuha ng aking mga tiyo at tiya. Bale, nasa Maynila sila nung time na to. Simple at payak ang buhay namin. Wala kaming ibang problema. Hindi naman namin kailangan ng malaking pera nung time na to kasi marami ding mga tanim na gulay si lolo't lola. Meron din kaming palayan pero hindi naman ganun kalawak. May mga alaga ring mga manok, baboy at kambing si lolo. Kaya hindi kami nagugutuman. Wala po kaming problema pagdating sa mga pagkain. Hindi naman namin inaasahan na magkakaroon pa kami ng karanasan sa kababalagan kasi sa buong buhay namin ay hindi kami nakaranas ng ganito. Nagsimulang lahat isang hapon, si Santa. Pagkarating ni tatay sa bahay, ay meron siyang dalang mga kabuti galing sa gubat. Ito yung uulamin namin sa hapunan. Kasi bawal ang baboy at manok o anumang karne. Hindi kasi kami nakabili ng isda, kaya naman ito ang aming hapunan. Wala naman kami problema kasi masarap naman po itong kabute. Lalo na kapag si Lola ang nagluto. Talagang nakakatakam at mabango pa. At ayon naman kay tatay, habang nangunguha daw ito sa gubat ay parang sumama ang kanyang pakaramdam. Biglaan. Kaya naman agad siyang nagtaka kung anong problema. Sabi naman ni Lolo, baka sa kakatrabaho niya ito sa kampo. Pasipag po kasi itong si tatay at minsan, kailangan din nating magkaroon ng lagnat para makapagpahinga ang ating katawan. Ito ang sinabi ni Lolo sa kanya at si tatay hindi naman sumagot. Bandang alas 7 ng gabi, habang kami kumakain ng hapunan, ay dito na nga tinamaan ng lagnat si tatay. Hindi na nga siya natapos kumain ng hapunan. Pinapasok agad siya ni nanay sa kanilang kwarto upang makapagpahinga na. At di kalaunan ay nakatulog naman po siya. Bandang alas 11 ng gabi ay nabulaw kaming lahat nung biglang sumigaw si tatay ng napakalakas. Tila ba nakakita ito ng nakakatakot? Kaya naman agad akong lumabas ng aking kwarto at tumungo sa kabila. Pagkarating ko doon ay nakita kong pinakalma ni nanay si tatay. Sina lolo at lola naman inasa loob na rin. Nanaginip ako ng masama. Hindi ko alam kung mga tao ba sila. Pinapaligiran nila ako. At meron akong narinig na nagsalita na ibalik ko daw ang aking mga kinuha. Meron daw akong kinuha. Bulalas ni tatay at agad naman kami nagtinginan lahat. Anong kinuha? Saan? Tanong naman ni Lolo. Sa bahagi po na kung saan ako nanguha ng mga kabuti kanina. Basta, yun ang nakita ko sa aking panaginip. Ang dami nila. Galit na galit po sila. Sagot pa ni tatay. Ano ka ba? Kumalma ka. Panaginip lang yan. Huwag mong totohanin. Hindi sila totoo. Mapaglaro ang ating isipan. Sabi naman ni Lolo kasi nga panaginip lamang iyon at malabo na magkatotoo. Kumalma naman si tatay. Makalipas ang mahigit kalating oras ay nagsabi si Lolo na bumalik na kami sa pagtulo. Kaya naman bumalik na ako sa aking kwarto para makapagpahinga. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinasabi ni tatay. Nagkibit balikat na lamang ako at inisip ko na panaginip lamang iyon. Bandang alas dos ng madaling araw ay nabulao ulit kami. Pero sa mga sandaling ito, si nanay nang sumisigaw. Ilang beses niyang binanggit ang pangalan ni tatay at kami naman ay dali-daling tumungo sa kanyang kwarto. Pagkapasok ko naman ay nakita ko na hinahabol ni tatay ang kanyang hininga na tila ba binabangungot po ito at nagkaroon nga ng masamang panaginip. Ilang beses namin siyang ginising pero hindi nagigising. Ang pangit din po pakinggan ng paligid. Ipat ibang tunog ang aming nadidinig. May tunog ng tiktik, may tunog ng wakwak, at ang nakakatakot ay meron po kaming nadidinig na tunog ng pato. Pero magaspang at buong buo. Kaya naman inisip ni Lolo na baka inaaswang na po kami sa mga sandaling ito. Hindi na ito tama. Kaya naman kumuha si Lolo ng asin at nagwisik sa loob ng bahay. Nang sa ganon, ay hindi daw kami mapasok ng kung ano man ang umaaligid sa amin. Pero malakas ang kanilang kutob na meron pong aswang na umaaligid sa amin ang dahil sa nangyayari kay tatay. Hanggang sa lumamig ang simoy ng hangin at para bang napapaligiran kami ng maraming yelo. Kaya naman sinara ni Lolong mga bintana at si tatay ay patuloy pa rin sa paghabol ng kanyang hininga na para bang puling gabi na niya ito. Dito na kami nabahala at nataranta. Kahit anong gawin kasi namin ay hindi talaga siya nagigising. Kahit busan ito ng tubig, ganun pa rin. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Hanggang sa naisipan na naming tumawag ng albularyo sapagat hindi na talaga tamang nangyayari. Pero may problema. Sino mang tatawag? Eh pare-pareho po kaming lahat na takot lumabas ng bahay. Kaya naman nag-isip kami ng dapat namin gawin. Hanggang sa nagulat kami na si Lolo ay sumigaw ng sumigaw. Tapos sinunda naman ito ni Lola hanggang sa mabulaw ang aming mga kapitbahay. At nagsidatingan sila sa amin na may hawak na mga sudo. Ito po yung nagsilbing ilaw namin nung time na to. Gawa lamang sa daw ng niyo. Nang makapasok na sila, ay agad naman namin kinuwento kung anong mga nangyayari sa bahay namin. Nakita naman nila si tatay at nagsabi pa nga itong isang kapitbahay namin na baka daw naposes ito o sinaniban. Kaya naman mas mabuti na tumawag na kami ng albularyo. Hanggang sa yung dalawang kapitbahay namin Sir Chris ay nagmagandang loob. Sila na daw ang tatawag ng albularyo kahit na disoras na ng gabi. Mga lalaki naman po ito at meron silang dalang mga itak. Yung aswang naman daw na nagpaparamdam sa amin ay isang masamang pangitain ayon sa isang matanda na kapitbahay namin. Baka daw malalagi sa alanganin ng buhay ni tatay. Kaya daw sila umaali-aligid sa amin. At makalipas ang mayigit kalating oras ay naging tahimik ang lahat at saka dito na po dumating ang dalawang kabaring namin nakasamang isang albularyo. Pagkapasok pa lang ng albularyo ay agad naman siyang napailing. Nako, ang dami nila dito. Shh! Alis! Alis! Bulalas niya habang nakatingin sa may kusina banda. Meron po siyang nakikita na hindi namin nakikita. Kaya naman kinilabutan kaming lahat sa kanya. Pagkapasok naman niya sa loob ng kwarto, ay agad niyang tinabihan si tatay at nagsabi ito na binabangungot nga siya at hindi ito pangkaraniwang bangungot. Merong gumagawa nito. Sigurado daw na si tatay na sa ibang mundo at merong ginagawang hindi maganda sa kanya. Dagdag pa ng albularyo ay meron ngang aswang na umaaligid sa amin kasi si tatay ay malapit ng mamatay. Kukunin daw talaga ito sa mga sandaling iyon. Meron naman siya mga ginawang orasyon. Iniwan namin siya sa loob ng kwarto at hindi namin alam kung ano pang kanya mga ginawa. Basta makalipas ang mayigit kalating oras ay nagising po si tatay at tila ba hindi niya kami nakikilala. Nang bumalik ang kanyang ulirat ay bigla po siyang nataranta na parang tatakbo palabas ng bahay. Ilang tao pumigil sa kanya. Sigaw na sigaw na tila ba isang bata na nagwawala. At nung kumalma po siya ay dito na po niya kinuwento ang lahat-lahat. Ayon sa kanya, pinahirapan daw siya ng mga nilalang na napanaginipan niya. Mga nilalang na matatangkad, maitim at matatangos ang ilong. Subalit wala daw silang kanal sa pagitan ng ilong at bibig. At sabi naman ng albularyo, walang duda na mga engkantong mga ito. Masasamang engkanto. Kaya naman dito siya naginala na siguradong merong ginawa si tatay na hindi nila nagustuhan. Sinabi naman ni tatay na nang wala mang ito ng mga kabuti. At yun nga, saka bumalik ito sa bahay namin. At ang sabi naman ng albularyo, ito nga ang dahilan. Ayaw nilang kunin ng mga kabuti sa bahagi na yon. At sa maniwala kayo hindi Sir Chris, sa pagsikat ng araw, ako, si tatay, lolo, lola at nanay ay nagtiis sapagkat sumakit ang tiyan naming lahat. Lahat po kami ay tumungo sa bahay paggamutan. May mga nagsabi naman sa amin na baka nalason kami ng kabute at sabi naman ng ibang kabari namin, ito na ang konsekwensya ng ginawa ni tatay at ang may gawa nito ay ang mga engkanto doon sa gubat. Isang araw po kami nagtiis at halos lahat kami ay hindi makakain ng maayos. Uminom naman kami ng gamot, subalit pagkalipas ng ilang minuto ay babalik na naman ang sakit. Talagang kakaiba pong nangyari sa amin. Pero pagkatapos ng araw nito Sir Chris, bumalik din naman sa normal. At ni minsan, hindi na po tumungo si tate sa gubat para manguha ng mga kaputi. Natroma na kasi ito at ayaw na niyang maulit ang karanasang ito. Pero ilang beses na rin po kaming nanguha doon. Nagtataka nga kami kung bakit nangyari pa ito sa amin. May nakapagsabi din na kabare namin na baka nang dahil sa Simana Santa ang linggong ito nagsisilabasan ng mga masasamang elemento. Malakas daw sila sa mga panahong ito. Ganun din naman ang mga albularyo. Wala na rin po kaming naranasan pagkatapos nito. At punta naman po tayo sa taong 2001. Sa bahay pa rin po namin. Pero sa mga panahong ito, ay meron na akong nobya. Matagal na rin ang aming relasyon. Mga dalawang taon na nung time na to. Yung mga pagkakataon na sa bahay po siya nagpapalipas ng gabi Pagkakilala na rin ng aming mga magulang at boto rin po sila sa amin. Isang gabi habang kami nagpapaantok sa kwarto, nakarinig po kami ng mahinang tunog na nanggagaling sa labas lang ng aming bintana. Parang tunog po ng isang bihik. Pero napakahina. Kaya naman labis ang aming pagtataka at sa katunayan, pareho po kaming natakot. At tinulak pa nga ako ng aking nobya na asawa ko na ngayon at tumungo sa bintana para tignan. Tawagin natin siya sa pangalang Marie. Tignan mo, baka hindi yan normal na biik. Saad niya at ako naman ay nakaramdam ng takot kasi nga ito rin ang aking iniisip. Si nanay at tatay naman ay nasa kabilang kwarto. Tulog na. Ganon din si lolo. At si lola po ay sumakabilang buhay na nung time na to. Tumungo ako sa tapat ng bintana. Nakabukas naman ito, pero yung tunog ay nanggagaling sa ilalim ng bintana. Kaya naman dahan-dahan po akong sumilip. At nung nakita ko ng ilalim, Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin ko kasi nakita ko siya. Kapag nasa ganitong sitwasyon ka na, ay hindi mo alam ang iyong gagawin. Tatakbo ka ba o sisigaw ng dahil sa takot? Talagang naging paralisado ako ng ilang segundo hindi ko alam ang aking gagawin. At ilang beses din po akong tinawag ni Marie pero hindi ako tumutugon sa kanya. Nanlalaki na rin ang aking mga mata habang nakatitig sa nilalang na ito. At sa maniwala kayo hindi, biik nga ang aking nakita. Subalit ang biik na ito ay hindi pangkaraniwan. Maliit nga ang kanyang katawan pero ang kanyang ulo ay medyo malaki. Ang mga mata ay parang tao tapos maitim ang kanyang mga balahibo. Nagtagal siguro na mahigit isang minuto ang pagtitig ko sa kanya at dito na ako sumigaw ng malakas. Nabulaho naman ang aking mga magulang, pati na si Lolo. Kaya tumungo sila sa aming kwarto. Agad nila kaming tinanong kung anong problema at dito ko na rin sinabing lahat. Hindi naman sila makapaniwala. Tinignan nila ang labas ng bintana pero wala namang biik. At sa maniwala kayo hindi, makalipas ang isang buwan, nagpatingin si Marie. At dito naman namin nalaman na buntis po siya nung time na to. At dito na namin naalala ang tungkol dito. Kaya pala merong aswang sa labas ng bintana. Nang dahil buntis pala ito. Kaya eh magmula noon ay hindi na kami nagpapalipas ng gabi sa bahay. Doon na kami tumitira sa lupain ng mga magulang ni Marie nang dahil meron pa silang isang bahay. At sa ngayon po, nandito na kami sa kabisera. Meron na kaming bahay dito at dito na kami tumira mula ng 2005. Sir Chris, hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. More power.